La coveta dels somnis. Hola a tots i benvinguts de nou a la Coveta dels Somnis. Ja sabeu que en aquest programa tenim moltes coses que dir cada mes per ser el nostre poble tan intens en el que aspectes culturals es refereix. Anem a més titulars. En aquesta coveta parlarem de l'actualitat cultural, com sempre, contarem amb el refrany de cada mes. Encetem la secció Cròniques, que avui contarà la Setmana Cultural. Escoltarem El poble llit. I tindrem de nou Sellardos pel món. Hem estat amb Vicent Pérez, qui ens parla d'aspectes molt importants del seu treball. I per últim, una cançoneta i me n'anem. És per tot sabut que agost és el mes que té més activitat cultural. Hi ha una setmana sencera dedicada a events creatius. Des del dia 9 al 15, la comissió es va encarregar d'oferir-nos espectacles cada dia. Ho desenvolupem millor en la crònica especial que hem preparat. Un altre event a la plaça d'aquest mes ha sigut el sopar dels jubilats. La plaça és per a ells, eixe dia. Van contar amb un grup de música i algun espontani que es queda a cantar. La última setmana del mes, la comissió organitzà la despedida de l'estiu amb un sopar a la plaça. Qui no vulga pols, que no vaig a la era. Cròniques. Ens trobem a Sella, un petit poble amb pocs habitants. Fa ja vora dos mesos que notem l'atribulament dels majorals. Corren d'un costat a l'altre, estan nerviosos i fan feina fins la matinada. Per altra banda, Helena al Far West assaja el teatre durant hores. Lara i la resta de balladores busquen llocs on treballar les danses que presentaran. La rondalla assaja, el cor assaja, la banda assaja i els xiquets del poble passen la vesprada treballant els seus balls a l'Ajuntament Vell. La plaça està activa. Els xiquets la bordegen amb les bicicletes que comparteixen mentre els pares esperen tota la informació que va arribant per al festival. Teles, ordre dels balls, canvi d'horaris... Tot el món es mou. S'espera la setmana. Com serà un guany? Com hi gira tot? Ai, que no arribem a temps. Quins nervis. El dia 9 d'agost, la gent va sopar al casino i al bar Paco i va tindre una sessió de cinema al carrer des de les cadires que posa la comissió. La pel·lícula va ser Tadeo Jones, i els majorals van fer clòxines perquè encara tinguera el caliu del cinema d'estiu que tristment hem perdut. Amb les paraules de Maite David va quedar inaugurat l'event. La gent agafar les cadires per, per a les que havia estat fent cua durant molt de temps. Van poder veure l'obra La tasseta de plata, interpretada pel grup de teatre Faseuretes, on aparegueren Joan, Pedro, Sandra, Inés, Celia, Maria i Jaime, un important elenc d'actors menuts que ens van fer riure i del que us deixem un trosset perquè gaudiu com nosaltres ho vam fer. ¡Otra sardina al puesto! ¡Buscante venia. ¡Ga! gent agraí l'entrega dels xiquets amb forts aplaudiments, però encara quedava nit per a gaudir de bon teatre amb el grup Faseures i l'obra Així no paga ningú de Darío Fo. Interpretada per Elena Alemany, Martí Soriano, Celia Cantó, Joan Garcia. A més, van comptar amb la intervenció especial d'Amparo Cerdà i Vicent Soriano, qui entra a l'escenari des del corredor omplint la plaça amb la seva veu i alçant una onada d'aplaudiments. A continuació sentirem a la directora, Elena Alemany, qui ens explica les seves impressions sobre teatre i la Setmana Cultural de Sella. Estem amb Elena Alemany, la directora del teatre de, de la Setmana Cultural de 2013. Va ser directora també l'any passat. Sí. Quants anys fa que estàs dirigint? Va ser l'any passat el primer? Va ser l'any passat el primer, sí. Mm, perquè abans ho duia Soriano, Vicente, uh mhm. -huh. i ho va deixar per, per qüestions de treball, de, de temps, i ho vaig agafar jo amb l'ajuda de, de Martí. I molt, tu eres joveneta, molts anys tens? 18 anys, he complit. Estàs dirigint una companyia de teatre en 18 anys. I això com es porta? Enguany com ha sigut, per exemple? La veritat és que el xiquet ja es tenia de l'any passat, ja es coneixia, ja, a més, estem a Sella, que és un poble on es coneix tot el món, però he tingut xiquets que s'ha pogut treballar fàcilment, no, no han posat cap tipus d'inconvenient i ha sigut fàcil treballar perquè ells m'ho han fet fàcil. Vull dir, està clar que són molts dies, moltes hores eh, i, i tot es cansa, tot el món es cansa i es cansa els xiquets i cansa jo, però la veritat és que ha sigut agradable perquè no, no, ells no, no, no han mostrat cap desgana, tot el contrari. Sempre quan tu pugues, a l'hora que puguem, anem, quedem... Molt bé, ha treballat molt bé en ells. I l'altra part, la de Fasegures, que enguany eh, estàvem parlant de que s'ha allunyat sutilment del sainet tradicional, que sí. heu fet una obra més moderna, no sé si... Sí, és que no, no és sainet, lo que hem fet... Bueno, evidentment, eh, sense l'ajuda de Martí hauria sigut eh, impensable fer-ho. Vull dir, ella ha estat allà en tot moment com ha estat jo, m'entens? L'únic que jo la que ha posat baix la conxa com s'havia pogut posar ell, però ho vaig agafar jo i va ser així, però vull dir, ell ha fet igual que jo, tot el mateix treball I, i jo treballo molt bé en ell perquè des de fa molts anys, puc dir-te 10 anys, 11 anys, porto fent teatre en ell i en son pare i el que es dia, el que m'has preguntat, sí, eh, el que hem fet en guany no, no és un sainet, és una obra de Darío Fo, és una obra que porta molta crítica social darrere, de lo que es, fica que eixa, té més 30 o 40 anys aquest llibre, però està repetint-se avui en dia, i és una crítica a la crisi, a, a la política, a, a, la, a la democràcia existent en, en, en este moment, i no és un sainet, ni molt menys, perquè un sainet és eh, burlesca valenciana, tot això, però això no té res que veure. És una obra de teatre. O sigui, no tota la vida s'ha fet així sainet, però el que s'ha interpretat este any no és un sainet, és una obra de teatre. Sí, però sempre s'ha fet sainet a ciència i a més teníem por perquè pensàvem li, li deia jo a Martín pot quedar molt bé o pot quedar molt mal perquè tota la vida la gent s'ha acostumbrat a veure un tipus de, de teatre i fer totalment un canvi pot, pot suposar fan, o pot suposar un, un, un espectacle molt, molt bo o, o pot ser que diga la gent que no li agrada. Mm. Perquè també, a pesar de que era molt graciós i la gent es va riure mogolló, duia una crítica darrere. Sí, sí, sí, sí, Una crítica a la, a la política, a la crisi, a, als, als partits, una crítica molt gran. A les autoritats, sí, a, bueno. a la política, vull dir, a, a, a, a tot el que és la democràcia d'avui de, dia, que bueno, ahir no anem a entrar, però, però una crítica molt forta, eh? Sí, sí. De molt bé. forta. Però era graciós. Sí, perquè estava del... dir, era tot molt graciós, però ja es dic, Darío Fo és una... Totes les seves obres porten una crítica darrere molt, molt forta. I quina creus tu que va ser la, la impressió que va tindre la gent després d'això? Perquè tindrien l'expectativa segurament de que fora el que, lo que estaves dient ara. Mm. Era un, un, un riesgo, no? Sí, com era algo nou, eh, van pensar, mira, pensem que anem a eixir bé, perquè era una obra de, molt, de, de molta carisma, vull dir, de molt, molt, molt graciosa. Van, van pensar, i van fer dedicatòria a tota aquella gent que va ser el, la primera, la primera la primera jornada, diguem. Sí, no? sí de, de, de, de Faseures era un honor per a nosaltres, sobretot per a Martí i per a mi, fer-li fer aquest reconeixement a aquesta primera generació i nosaltres creiem que, que va ser gratificant perquè vam veure molta gent que ens va felicitar eh, molta gent donant-nos no? donant, pegant dos braços, moltíssima gent. Entonces jo crec que sí que va agradar i, i, i a més, la veritat és que es posa damunt de l'escenari, i tu ho saps, i no veus res, perquè tens els, els, els focos de la llum i de, de veres que no veus res, res, però, però sentir riure a la gent, eh, eh, i a més, s'ha muntat, en un mes s'ha muntat el teatre, eh? Increïble. En un mes en un mes. Tens ja alguna pensat per l'any que ve? Tu vols seguir en això? Vols seguir... Sí, sí, perquè això es cansa, saps? Arriba un moment que jo, de fet, el dia tu, el dia mira que, que mos cansem, que, que, que pegues el va però encara talses. I segurament quan vaig acabar estaven cremats, perquè igual que estaven creant nosaltres, estaven cremats els xiquets. Arriba el moment i, i, i, i no sent, i, i tens problemes en l'audició, i, i dius, i està tot un mes entrant a les 4 de l'esplai i eixint a les 9 de la nit, perquè jo, per exemple, tenia dos teatres, Celia, Joan, Martí, teníem dos teatres i entraven a les 4 i eixíem a les 9 de la nit, eh? Mm. i es cremes. Però després ja està arribant juliol, juny, juliol i ja està dient, ah, tinc que buscar una... Vull dir, clar que seguiré, igual que seguir jo, igual que s'ha cremat durant tants anys Soriano, mm -hmm. després ho ha, ho ha ah, tornat sí. a, a agafar pues bueno, volem donar-te l'enhorabona des de Cabilo Ràdio pel teu treball. Gràcies. Que a més de ser un molt bon, molt bon treball, té més mèrit encara, segons la meva opinió, per la teua edat. És que ho dus en una maduresa increïble, i, claro, per a mi eres una xiqueta i estàs, estàs dirigint obres de teatre de Darío Fo, de Darío Fo que és impressionant. Moltes gràcies i esperem parlar un altre dia en la secció de creacions de la coveta de Samnis. Gràcies. Bona vesprada. El següent dia, el conjunt de Sermint passava el migdia amb la templança que els caracteritza. Alguns, com Pere, fins i tot ajudaven al muntatge de la música per al festival. Quan arribava l'hora de l'actuació, feren un concert contingut i emotiu. mostraron en todo momento por pel que feien y una complicidad total a mi público que cada vegada es més nombrós y cada vegada más respetuoso amb el proyecto de Sermín. Van ser muchas les peces que destacarían. Os mostrem una part de l'U de Sella, que va tener una especial buena acollida, pero preferim que escolteu tot el concert a un programa especial de la Coveta de Somni. casar. que Lara Soler dirigís les danses. Va haver, per supost, com tots els anys, un espectacle de rondalla i danses. És una de les peces artístiques esperades pel poble que cada vegada més va sumant-se a aquesta associació. Parlem amb Lara. Continuant en la crònica de la Setmana Cultural, tenim la sort de comptar amb Lara Soler, que és la directora de les danses de Sella. Ella ens explicarà una miqueta més en què consisteix tot i parlarem en ella també de com va anar la Setmana Cultural, quina impressió té ella i moltes més coses. En primer lloc, bona vesprada, Lara. Buenas, Ángela. Gracias por estar así. <laughs> Un placer estar contigo esta tarde. Gracias por invitarme. Gracias a ti. Bueno, eh, lo primero que, de lo que quería hablar, del repertorio. Sí, el, repertorio de Les Dances este año se ha basado básicamente en bailes jotas. Hay diferentes tipos de bailes, es como podríamos decir que son como los palos del flamenco, ¿no? Aquí tenemos las jotas, los fandangos, las malagueñas, los boleros, las parrandas. Y bueno, podríamos decir que las jotas es el baile más sencillo por su ritmo, y, por la simpleza de los bailes, a la vez es el baile más alegre. Y bueno, pues este año, dado la cantidad de chicas nuevas que han asistido, me ha resultado lo más acorde. Ellas han disfrutado, no ha resultado aburrido porque, como ya te digo, la Jota por su, por su tempo y por su alegría es, es muy movido. Mm. ¿Y cómo ha sido la puesta en escena este año? El año pasado hicisteis, eh, mm. representasteis un momento tradicional. Un, encuentro, En, una masía, ¿no? Una fiesta en una masía. Este año teníamos pensado varias cosas, pero bueno, por aconteceres de la vida no se ha podido llevar a cabo, ¿no? digamos que no nos ha dado tiempo. Estábamos preparando también con el grupo de Sedans un montón de proyectos, ¿no? el boato, los musicales y bueno, al final la puesta en escena pues ha sido simplemente un espectáculo de danza, sin, sin ninguna continuidad en, en dentro de un cuento, dentro de una historia, que es también lo que, lo que nos gusta hacer. Mm. Y lo que, lo que hemos intentado ha sido pues darle una presentación agradable, puesto que no, no teníamos una gran puesta en escena. Y la idea fue un poco que cada bailarina presentara un, un baile. No han presentado todas, algunas porque tenían vergüenza, otras porque no querían, porque hay chicas que no se sienten, mm, no se sienten a gusto. Así que bueno, eso es lo que hicimos, un poco que ellas también manejaran la, mm. puesta en escena a su antojo. Porque eh, bailarines no, no, hemos contado este año con bailarines. Sí, tenemos dos, pero son pequeñitos. Tenemos a Alejandro y a Pau, ah. que en, el futuro creo que vamos a tener más porque ya hay alguna mamá que me ha que me ha preguntado. Adultos teníamos a David, pero mm. bueno, David Praute, <laughs> en la <laughs> que además este año, dentro de todo, era comisión, con lo cual, pues, ha encontrado un ratito para venir a ensayar y por lo menos ayudaba en el cante, lo cual eh, eh, también es importante, una voz masculina. En el cante teníamos a él y a Sergio, pero bueno, Sergio, como estaban de parto, ah, tampoco pudo asistir. Entonces, canto David. Canto David y Eva. Y Eva. Mm. Mm. ¿Y las edades, más o menos? ¿Hay desde niñas? Dentro del grupo de danzas, pues <clears throat> las edades van de cuatro años, que yo pongo como fecha de inicio, aunque Alejandro empezó mucho antes, pero bueno, Alejandro es que era un caso especial. <laughs> Él quería, quería, quería y el caso es que cuando se puso a bailar demostró tener una psicomotricidad mm, avanzada para su edad y, mi sobrino Pau, que como era mi sobrino y bailaba conmigo en casa, pues <laughs> también empezó, eh, empezó a tocar cuando <laughs> siendo muy joven. Y luego la edad de, dejar el grupo de danzas es cuando, cuando una considera. Hay niñas que lo han dejado muy jóvenes y mamás y abuelas que continúan, como es el caso de Pepita o mi madre, que, que siguen ahí al pie del cañón. Muy ¿Cuántos años hace que, que está formado el club de danza? Eh, sí, hace algunos años, hace un año que se despidió mi hermana Seila, que era la directora, mm. cumplimos 15 años. No sabemos exactamente la fecha, pero pensamos que es 15 años, porque esto empezó con Luisa, empezó de una manera muy informal. Luisa, la de la tía de los besones. Sí. <laughs> Ella fue la primera profesora de danza y entonces ah. empezó todo un poco informal. Y no sabíamos exactamente ponerle la fecha, pero pensamos así haciendo cuentas que el año pasado cumplíamos 15 años de grupo de danza, o sea que este será el 16. ¿Y qué impresión tienes de lo que se representó este año? Eh, yo estoy muy feliz, muy contenta, me gustó mucho, me lo pasé muy bien, creo que las mujeres y las niñas disfrutaron mucho. es un grupo joven el que hemos formado porque casi la mitad de las bailarinas se estrenaban en el escenario esta semana cultural. Entonces, bueno, pues eso conlleva que son personas que no están acostumbradas a subirse a un escenario a interpretar danza. Y la verdad es que resolvieron la situación muy gratificantemente. Ya habían bailado en otras ocasiones, pero no era el escenario, no era la semana cultural que impone. Y terminé muy contenta, la verdad es que sí. Y es un buen momento ahora para, para les dance. Estábamos hablándolo antes fuera de micro que se está, se está apuntando cada vez más gente, tienen más interés. No sé, sí, tenemos cuatro chicas que ya también nos han comentado que se quieren apuntar. Chicas, no sé por qué los chicos no se apuntan. Pero bueno, no pasa nada, es también un punto de encuentro entre intergeneracional entre las mujeres del pueblo de Sella, que esto no quiere decir que nos cerremos a tener chicos. Xavi, el marido de Mabel, viene a veces, aunque todavía no se ha arrancado del todo, pero Sí, es un buen momento, sobre todo porque el grupo que nos formamos con la anterior profesora, con mi hermana Seila, eh, pues muchas chicas ya no pueden venir. Entonces el grupo se había quedado un poco raquítico, ¿no? Parece que con, eh, al dejar Seila al grupo se había quedado aquella un poco mm, casi sin, sin gente. Y el hecho de que se apuntara a esta remesa de, chicas pues ha ayudado un montón a mantener, ¿no? Y, de hecho también hacer cosas nuevas porque, eh, como digo, nosotras veníamos de una tradición de baile más larga con Seila y ahora pues bueno, nos tenemos que reconstruir, renovar para amoldar estas bailarinas veteranas, que las llamo yo, con estas novatas y poder hacer algo juntas sin que se note esa diferencia. Y va habiendo, siempre lo pregunto a todos porque parece que estamos en un punto de inflexión, de cambio en la Semana Cultural en general. Eh, está habiendo cambios en casi todos los espectáculos. El director de la banda marca un reto nuevo, Elena como directora decide hacer una obra de Dariofo eh, no sé, en el festival también van cambiando ciertas cosas. En las dances también... Pues, por todo esto que me dices, por la nueva incorporación de gente. Sí, ha habido un cambio, la verdad que inconscientemente. Yo creo que por necesidad, pero es verdad que, que se suma a estos nuevos cambios también. El, el, año que se cambió de director en la banda fue el año que se cambió de dirección en, en el grupo de danza. O sea que mm, la verdad es, que sí, se, se, abren nuevos ciclos. Pues nada, ¿hay alguna pieza que te gustaría que pusiéramos que representara lo que pasó en la Semana Cultural, ya que estamos en la, crónica de la Semana Cultural. Sí, sí, claro, por supuesto me encantaría que sonara las danzas Dances de la Aurora, que además me gustaría comentarte algo sobre estos danzas. dances, ¿no? Nosotras siempre hablamos de que bailamos la, la Jota de la Aurora. De hecho, para nosotras es la Aurora. Y lo decimos así porque los grupos de fuera de, de Sella, los grupos de danza folclórica de, de Alicante bailan una jota de sella muy rápida, muy alegre. Y la vivencia que nosotras tenemos aquí en el pueblo es que cuando se toca la, la jota de sella es cuando termina la aurora a las 7 de la mañana en el carrer del Ángel. El tempo es, como toda la aurora, ralentizado con un bombo que mm, marca los latidos del corazón en ese momento, que es un corazón que va, bueno, despacio, llevamos dos horas de aurora, es el tercer día de fiestas. Entonces nosotras eh, comprendemos que la aurora es eso, ese tiempo pausado, ese corazón que bombea ahí. Y, por eso siempre decimos que bailamos la aurora, no la yota de sella. Para nosotros la yota de sella es otra cosa, que se puede ver y lo hacen muy bien muchos grupos de, de fuera de aquí. directora de l'escola de ball, Maria José, ja ballava de venuda al festival del nostre poble. Ha seguit, en, ha seguit endavant en la seva passió i es va fer mostra de la seva professionalitat oferint-nos una gran actuació de ball flamenc on xiques i xics de diferents edats van tocar diferents pals flamencs. Pogueren gaudir d'habaneres, sevillanes, boleries, entre altres, i una rumba final que omplir de llum, somriures i palmes les cadires de la plaça. Cal destacar d'aquest espectacle el vestuari i posada en escena, així com el somriure d'uns ballarins que sabien molt bé quin treball duien al cos. Felicitem des d'ací els participants. Arriba l'esperat festival aquesta ocasió es complien 45 anys des de la primera vegada que es va fer. Hem sentit a Radio Ràdio entrevistes que Sergio va fer a Kika i Roberto, que han sigut una part molt important d'aquest festival. Us recomanem que l'escolteu per enterar-vos de moltes curiositats. Cada any els organitzadors del festival, junt a la comissió, traten de fer coses noves respectant sempre un event amb tants anys de solera. Enguany s'estructurarà en tres parts – molt bona nit. Gràcies a tots els presents per voler acompanyar-nos una nit més a l'espectacle Sella Saló de Varietats. Gaudirem, com sempre, de ritmes que ens portaran a diferents llocs del món i fins i tot a diferents dècades. Poseu-vos còmodes i prepareu-vos per començar amb el primer grup que ve de la República Dominicana per mostrar-nos un merengue sabrosón. No tengo plata. Efectivament, en aquesta primera part es recrea una sala de ball. Des de dos anyets que tenia el més menú dels ballarins, fins als adolescents del poble ens van traslladar a aquell saló imaginari on sonaren ritmes de diferents dècades, des del Copacabana, Feel This Moment, passant per Fever. La veu en off de David Mas i música jazz de fons donaren un caràcter més real a l'actuació. La segona part, Tu cara me suena, va ser un moment còmic interpretat pels majorals i presentat per carisma de Ben Alemany, qui a més es va fer càrrec de conduir la presentació de la resta del festival. Vam poder veure com Jesús passava a ser Rafael Acarrà, David Mas va ser caracteritzat com a Maria Jiménez i Tino Casal, David Fons també va fer doblet interpretant a Celia Cruz i Quin Àfrica. Entre altres van passar per l'escenari Sonia Selena, Ava, Gangnam Style... L'escenari representava exactament el programa de televisió amb portes dels lliçants des de les que eixia fum junt al convidat ja caracteritzat. La gent va riure amb ganes i tots van gaudir d'eixa part del festival que ningú vol que es perdi. Tres 2, 1, càmera... Acció! Apoteosi. En un no i res, els majorats canviaven l'atrezzo que havien construït amb les seves pròpies mans. Arriba l'apoteosi i amb ella podem veure el plató de diferents musicals de cine com va ser Mary Poppins, Cantando bajo la lluvia, Los caballeros las prefieren rubias y Gris, que va a ser el final del festival amb tots els ballarins damunt l'escenari, juntes majorals, ballant el tema final de Gris, titulat Sempre estarem junts. El vestuari va estar molt variat i selecte, dut endavant per Roberto, qui com sempre és una part imprescindible del festival. Les xiquetes van ser pentinades i maquillades a un alt nivell per als professionals majorales i els pares van participar en tot moment amb la seva paciència i entrega als preparatius. Finalment, el 45 Festival acabà i els xiquets de Sella mostraren les seues habilitats com a ballarins una vegada més. Tota la setmana va estar bé. Tot va eixir com s'esperava. Tots havien treballat per aconseguir-ho i, de moment, així havia sigut. Quedava una última actuació per concluir la Setmana Cultural. El dia 15 era el moment de la unió musical L'Aurora de Sella. Recollim les paraules del blog de la banda per explicar la primera part del concert. El blog ens diu que la programació va ser molt encertada i d'interès de tot el públic. Les notes de la primera part van sonar per rendir homenatge als pas dobles dels seus compositors i a les persones de les quals anaven dedicats. Entre aquestes últimes, destaquem músics molt volguts pel poble de Sella, com foren Vicente Llorca, don Vicent, el primer mestre de música de la Unió Musical L'Aurora de Sella, en segon lloc a Urbano Piqueres Sales, don Urbano, mestre molt vinculat al poble i volgut també per la banda de Sella durant molts anys, i com no, a José Vicente Asensi Seba, músic, compositor i posterior mestre de la banda i fidel seguidor nostre. L'actuació de la primera part va córrer a càrrec íntegrament per part de la banda dirigida pel seu director Miquel Morales Climent. Per explicar la segona part, comencem gaudint d'aquest moment. Así comenzaba la sorpresa de la nit. Miquel Morales Climent, el director de la banda, sempre va més enllà del que pareix que es pot fer. Així fou com un dia va decidir que la banda interpretarà quatre musicals de Johan de May, els que posaria veu amb el cor de Sella, junt als solistes Pepi Lloret i Sergio García, i que a més serien ballats per sedans. Els musicals foren Chess, Elisabet, la història de Cecil, El fantasma de la òpera i Els miserables. Hem de dir que Elizabeth va estar dirigit per David Mas. Les lletres foren traduïdes a valencià. El ball s'adaptà a la història i al final dels Miserables sentim tot el conjunt acompanyat de les campanes de l'església i coets reals col·locats darrere l'escenari. A la plaça només se sentia el bategar del cor dels assistents. Estava plena, de gom a gom, amb un respecte i un silenci volcat a l'entrega del moment els que estàvem allí, vam tindre la sort de viure un dels grans moments d'aquest poble. Quedem-nos tots en la frase que va dir Miquel en acabar. Un poble amb cultura és un poble viu. El poble Llits. Com que s'atraca l'època de la recollida de la merla, al poble Llits hem triat un poema de Josep Carner, el llibre Els fruits saborosos, que es diu Les gracioses ametlles. És especial per a mi, sobretot perquè el llit Angelita Linares, que és ma mare, i és un poema que parla de com es viu la bellesa d'una manera serena. Belleguem els amics igual que llurs amigues i par parlem un finíssim cap vespre de tardor. És dolç el nostre amor i ja no vol fadigues. Somriure de cap blancs conversa en un racó. El temps encara temps de, de tu s'emplena i hem vist les flors morint falciols passant, les fulles cauen tot basant, la llum serena i el cel és més subtil per homes que se'n van. I diuen les amigues, oh quin vell seny, amics, ve hi ha per el discret i cada top delícies, feu versos anticats, meneu amors ficticis i encara a mitja llum dieu els mots antics. Nosaltres érem velles un dia, ja pot ser només us oferint que la melancolia. El nostre encant només l'heu respirat un dia con la florida inútil que escampa l'andeler. I Filemón, el que era més vell, de saludar. De veu al cel, o oh, flors de joia i de tendresa, que sé quina blavor dels vostres ulls presa. I pel camí de veure-ho, ho fèieu tot més clar. I avui encara sou plaents per els amics, ametlles duradores, ametlles delicades, que amagueu les blancors una mica arrugades en els vostres velluts, saus i fredolins. Sellardos per món. Benvinguts a la secció de Sellardos pel món. Eh, avui tenim com a convidat a Vicent, no? Ara Àngela vos el presentarà, que s'ha ensenyat el currículum de memòria <laughs> i a veure què ens conta de la seva feina professional fora de Sella i fora del País Valencià. Mm. Bueno, del currículum professional, mm, encara que me l'ha ensenyat, no vaig a parlar molt perquè vull que mos expliqui ell. Preferís que ho faci ell. Entonces, coneixeu el Vicente Pérez García, el coneixem per, per moltíssimes coses, però vull dir, el que ens, el que ens interessa és la seva formació i el seu treball que està fent en Madrid, no? Mm. Sí. Vale. Bueno, hola, antes Hola, que <laughs> benvingut. I benvingut. Gràcies. Eh, explica'm una mica la teva trajectòria. Pues jo vaig estudiar eh, Biologia a la Universitat d'Alacant, en l'especialitat de Biotecnologia, i i després a mi m'atraia molt el tema del de, de, món de la reproducció assistida. Vaig fer les pràctiques d'empresa a lo que és una clínica de reproducció assistida, vam fer alguns cursos de perfeccionament d'embriologia experimental en la FE i després vaig canviar un poc tota la trajectòria a l'hora de començar el doctorat eh, vaig començar en el que és l'àrea d'immunologia aleshores vaig canviar de tema totalment van començar a immunologia eh, amb, un, amb col·laboració de l'Hospital d'Alacant i l'Hospital d'Elx en un projecte d'artritis reumatoide. Al cap de dos anys i pico pues, eh, em va sorgir l'oportunitat de, de desplaçar-me a, a moure'm a Madrid i allà que vam provar. Aleshores, des d'aleshores de, des treballe en el Centre Nacional de Biotecnologia, desenvolupant el doctorat en l'àrea en el Departament d'Immunologia i Oncologia, i, i allí estem. Va haver un moment que vas tindre que decidir entre eh, Alacant, eh, Barcelona, Madrid o algo així, no m'han dit? O entre Barcelona i Madrid? O, eh, o, va, entre Barcelona, o, o tot? Entre més... Barcelona i Madrid, sí. Entre Barcelona i Madrid? Sí, sí. I poden saber per què... Mm, per què vaig triar Madrid? Uh mhm. -huh. Pues la veritat és que no, no recordo eh, però a l'hora de eh, Barcelona, eh, a part que estava un poc més llarg, eh, les condicions que m'oferien en Madrid era, eren més segures eh, i el projecte que, que tenien que treballar, en el qual tenien que, que treballar i desenvolupar la tesi pues, em pareixia més atractiu. I com va ser el fet de que t'oferien l'oportunitat de, de treballar allí? pues después de, de estar dos anys en Alacant, eh, és com si volgueren provar alguna cosa més. I aleshores eh, recordo que una meva companya de laboratori que estava ja en unes condicions bastant pèssimes de treball, és a dir, no cobrava, treballava, treballava gratuïtament, després em va tocar a mi i al cap de sis mesos d'estar treballant gratuïtament pues, van decidir que eh, o agafàvem un, eh, un treball o una beca per a poder cobrar en este món o, o abandonaven, no? Perquè, clar, tu, tu pots estar molt a gust, com en la Universitat d'Alacant estàvem molt a gust, no? Però quan es veus en 24 25 anys sense treballant gratuïtament d'alguna forma, no? i veus que per què no provar a venda altres tipus de projectes, com són les, en aquest cas les beques FPI de formació professional eh, d'investigació, van veure la, el llistat de projectes que havien i van començar a tirar currículums i la veritat és que no pensaven que ens cridarien o, sea, o, o que ens contestarien de tants llocs. Aleshores van tenir l'oportunitat d'anar a Barcelona, a Madrid, a Sevilla, mm -hmm. diferents llocs d'Espanya de, i vam anar a provar a fer entrevistes i, mm -hmm. i per això teníem diferents llocs on triar. Mm -hmm. I realment on estàs treballant és el, el que coneixem com el CSIC. Sí, el Consell Superior d'Investigació Científica. Que, explica'ns en què consisteix aquesta institució, què, què fa. Pues és Perquè la... sempre la sentim com que és una cosa prestigiosa, però... Sí, el prestigi el té, realment és, si no recorde mal, és la tercera agència europea d'investigació pública, o sigui, és pública. Ara està un poquet en crisi, com suposo que haureu vist, eh, per, a causa de retalls. De fet, eh, està retallant per tots els costats. Estem, mm, jo m'atreviria a dir, en, en, en bancarrota, no, però de fet no tenim una deuda arrastrada dels últims anys per la qual eh, probablement molts científics eh, tornen a anar-se'n a l'estranger després d'haver tornat, tornes al final a l'estranger perquè no tens diners per a, per a poder desenvolupar ningun tipus de projecte. Però el que és el CSIC és una agència estatal que eh, engloba diferents grups d'investigació i intenta d'alguna forma eh, cobrir les, les necessitats d'aquests investigadors per desenvolupar diferents projectes, eh, tant en biomedicina, plantes, eh, de tot. O sea, és com a general, cobrir tot, eh, astrofísica, tot, tot tipus d'investigació. Eh, a mi de la trajectòria teua hi ha una cosa que, que em crida l'atenció, que és el canvi de eixa passió que tenies per al el tema de la reproducció humana, mm. que en la fe va... No, en la fe vas treballar ja eh, el tema no, de no, en la com va fe... ser això? Realment eh, t'atrau perquè realment en la Universitat d'Alacant hi ha una bona àrea en la qual estan... Eh, una bona àrea, eh, realment hi ha bons professors en aquest aspecte, i d'alguna forma pues, eh, t'influència també, quan els teus professors d'alguna forma t'atrauen cap a diferents camps. Aleshores, jo, com a pràctiques d'empresa, vaig tindre l'oportunitat de treballar en una clínica de reproducció humana en Elx i la veritat és que em va, em va encantar. I aquest mateix estiu em vaig, vaig anar a la FEA a fer una sèrie de cursos d'embriologia de, experimental humana i realment vaig intentar clavar-me en aquest camp, però en aquest camp eh, o anava a Barcelona pagant una, prou diners o, o no. I al final em van oferir l'oportunitat de clavar-me en l'altre món d'immunologia, que també és un món molt apassionant. Clar, això és eh, el que volia preguntar-te, quin va ser el canvi, per què va ser, per què, què es va fer canviar de la reproducció? Perquè la... Re, realment, al, final, al finalitzar la carrera, jo tenia, eh, estava treballant amb una beca col·laboració en el Departament d'Immunologia, però a part les pràctiques d'empresa eren en altra àrea, aleshores estava com a treballant a la, a la vegada en dues àrees, immunologia, mm. Ah. o sigui que anava un poquet a... I eh, coneixia, I coneixia, a conèixer sí. el, mm. mm. tema. Mm. -hmm. I bueno, n'hi ha de, de, en l'àrea esta d'enfermetats autoimmunes, suposa que el CSIC té, bueno, pel que hem llegit, eh, mm que costa, el que tu estaves dient, que costa que arriben recursos per a tot, però les enfermetats autoimmunes per, per lo grans que són per la quantitat que n'hi ha i per segons tinc entès jo, perquè no, n'hi ha moltes que no, no s'identifiquen fàcilment i tot això. I ahir suposo que deveu de tindre molta feina, molt treball i no sé si molts recursos. recursos. Els recursos eh, han baixat moltíssim. Jo puc dir-te, per exemple, que al meu centre jo sé que la plantilla està retallant-se, cada setmana eh, t'arriben mails de que la gent se'n va, i al igual que se, la baixa, baixa en personal, baixa en quant a recursos per a projectes d'aquest tipus. I en el, en el meu departament, que és molt d'immunologia també, la part d'autoimmunitat, eh, que és més de fet, el meu laboratori està treballant en lupus, lupus, eh, lupus. Eixa part realment està bé, però també o sigui, en el sentit d'està bé de que col·laborem en diferents hospitals. No? El problema és que també el tema dels de, de, de retalls també afecta al tema de les col·laboracions i realment està tot pegant un abaixonat prou gran. Mm, I en què consisteix el dia a dia en la teva feina? el dia a dia. Vull dir, explica'ns què fas. Eh? Estàs en un laboratori, estàs investigant, estàs escrivint... Tu ahí realment tens... Eh, tu tens el teu projecte, aleshores tu es planteges els teus experiments, eh, són discutits, eh, són discutits amb, el, amb la resta del laboratori, del personal, i una vegada que tu ja tens digue, alguna una soltura dins del laboratori, tu ja vas plantejant com va ser el teu experiment, molts dies va durar, quant temps tens d'incubació, doncs tu llitges diferents articles, eh, etc. Però realment el que és l'horari tu pots arribar, tu, eh, almenys, almenys en el meu laboratori tu tens llibertat, pots arribar a les 8, a les 9, a les 10, sí que saps que probablement no te'n vas estar a les 8, les 9, 7, 8, 9 de la nit, sense cap... Eh, vamos, segur. I probablement algun dissabte i algun diumenge també vas. En el meu cas, he eh, tingut que anar tots els dissabtes degut al meu projecte, però bueno, això és el dia a dia. Mm -hmm. mm. I és un treball molt en equip? O... Sí, sí, sí, sí, sí, en equip, en col·laboració amb diferents laboratoris. També depèn del teu projecte. Si tu necessites algunes tècniques que el teu laboratori no controla, eh, de preguntes, saps que hi ha, hi ha col·laboració entre els diferents laboratoris. Sempre és un poc més sinèrgic, no? Mm -hmm. I bueno, la vida allí també volia preguntar-te la diferència. Un xic de Sella, molt de Sella, que he eixit molt <laughs> per Sella, que el coneixem mm. molt per Sella, la vida a Madrid en, en lo teu, en el, el que tu vols fer, però com és el... La vida a Madrid. El, sí. La vida, la vida Madrid, fora de la, de la faena, vull dir. La vida a Madrid és, és <laughs> molt bona. <laughs> sí? que Madrid és una ciutat molt acollidora és, tens tota una, una oferta cultural que, uf, que així no, impossible ensenyar. Encara que, cuidao, cuidao que ensella, que en tot el que tenim, o sea, el ratio, jo, jo probablement la vida cultural de Sella és més, és més, més intensa. És més intensa que lo que... Allí, allí clar, allí la, allí la vida cultural la tens i la pagues. O sea, però vamos, que si tu vols teatre, tens teatre qualsevol dia de la setmana. No sé. Musicals, etc. Si vols... Clar. No sé. L'ambient social és molt bo allí, sí, sí. Ara, arriba molta gent de molts puestos, aleshores hi ha molta gent en la mateixa situació. És no? que allí, és que allí realment, de Madrid a Madrid, eh, costa conèixer gent. En madrilenys de més de tres generacions costa trobar-les, costa trobar-los. Mm -hmm. O sea, la gent és molt de fora, aleshores és tot molt social, el tema de les canyes, el tema de... Mhm. Mm. O sigui, que tot el món té un poble, no? Com tu. Sí, sí. Que jo conega... És... no soy capaz de recordar, o sea, de Capital, de Madrid Capital, yo creo que ninguno <laughs> Ah, sin senten, volar Se- que sí. Sí. ¿eh? Sí, Sí, sí. Bueno, a de, a part de, mí mi. no? yo sí, yo sí. <laughs> todo el programa pero gent d'allí també ¿eh? Sí, sí. Està, ah, està bé saber-ho. Sí, sí, sí. a <laughs> poc a poc anem expandint. I eh, quan vas estar en Inglaterra, la teva etapa en Inglaterra, com va ser? I... Si dones compte que Inglaterra la pinten molt bé, però que el que tens així i no ho tens. O sea, Inglaterra va ser una estància de tres mesos eh, dins de lo que és el pla de formació de, de, la, de la beca esta, Aleshores vaig estar tres mesos en, el, en un centre de regeneració, de medicina regenerativa de, de cèl·lules mare, en Sheffield, i veus que que hi ha que anar a l'estranger, que que hi ha que anar fora, però quan estàs fora és quan et dones compte de que així realment, o almenys en el CSIC, la, la capacitat de, la capacitat de producció és molt bona en comparació també a el que pots tindre en estranger té altres coses millors, no? Està tot molt més, eh, més ben gestionat. Sí, però curiosament en l'entrevista l'entrevistada del l'últim i primer, el primer sellar del premi que van fer també parlava d'això, de que una vegada que eixes fora mm. trobes coses que eh, que no valores quan tens així. Ella parlava en aquell cas de la seguretat social, tu de, yeah. però és de veres que igual deuríem prendre distància sempre un poc. Mm. Però per això és bo així sí, també. Clar, sí, sí. Clar, clar. I en, en la zona, en el, eh, Barcelona, Castelló, València, res, res, res, en els països valencians, països de... catalans, arts mediterrani, no sé. En quant a? A treball científic, d'investigació sí, sí. en biologia. Sí, sí, n'hi ha centres molt bons. autoimmunes... I... Eh. Sí, sí. N'hi ha centres molt bons, també molts centres oblidats, tipus el de València, el Príncipe Felipe, oh, on es va invertir una, una quantitat eh, espectacular de diners. Sí, sigut notícia... I ara està, pues, al igual que, la, que la, tota la comunitat, pues, un poc endeudat no? Ah. i retallat. Eh. Mm. S'han malbaratat recursos i... Mm -hmm. I després una pregunta que m'interessa a mi, com, eh, no sé, com a persona, això és un treball, està clar que és un treball per, que és el que tu has volgut fer, per vocació, però eh, té un, un contingut social molt important. No? Està clar que treballes per guanyar diners, clar, però la teua funció en la vida, no sé, tu això com ho dus pensant? Estic fent coses per a millorar la vida de les persones, inclús per a que gent que, que no pot mm, pràcticament viure ja puga fer-ho. O... Per... Això com ho du? No sé, com ho du una persona? Jo sóc incapaç d'arribar a, a pensar alguna cosa així, no? a tindre l'oportunitat de treballar en investigant perquè les coses milloren. És algo que tu es planteges, eh, eh, el sí. tema moral de tot això? Sí, sí. O sea, lo que més eh, agraïs si, algú, és eh, si alguna vegada aquest coneixement que tu eres capaç de produir o estàs produint, si veiés que al cap i a la fi té una aplicació en el que seria la societat, encara que probablement mm, eh, fins a 20 anys o 30 anys després de lo que tu publiques o, o expresses a la societat eh, no veus cap resultat, no? Però bueno, saps que eh, això està ahí i que probablement algú ho aplicarà i això realment és prou gratificant. Prou no, és molt gratificant. Mm. Perquè saps que si en este món eh, jo penso que és impossible enriquir-se, saps que si vas a, mm, no vas a fer... O sea, és una cosa de... de, de no, de no fer-te ric, no? Yeah. O sea, que realment no, no ho fas, o sea, fas per vocació. Per vocació no? que altra mm. cosa. Mm. I cada quant temps tornes a ser allà? Ja? Últimament ma mare em bonega més. <laughs> perquè vinc menys. Sí. Sí, però venia una, dos vegades al mes o una... I ara, ara últimament vinc menys. També és l'últim any de tesis, pues, intente forçar un poc. A ah, dos vegades al mes és molt, eh? No, do, setmana, dos me n'ha passat, però antes sí que venia. Antes venia més, antes venia més, ho reconec. Mm. Clar, vas fent-te de, de... poc a poc. Mm. I quines coses trobes a faltar de ser allà, quan estàs allí? jo el que més trobo a faltar de Sella o almenys és el que més valore quan torne és, eh, és el desdejunar amb ma mare i amb la meva germana tots els dissabtes això jo ho trobo a faltar buah, moltíssim o sigui, la família realment. sí, és alçar-te i pensar que vas a perdre 4 hores de tertúlia comptant la setmana això ho trobo prou a faltar per això quan vinc estem ahí a tope de cafè <laughs> seu moment social. Recuperant el mm. temps. Molt bé, sí. Jo anava a preguntar-li el mateix. I de quina manera vens el poble? Quan has d'explicar d'on eres a la gent d'allí, què els expliques de, de Sella? Tot, tot. Allí ho saben tot. De o sea, jo quan em presento he vist en el de Sella. O sea. De fet, el primer és marcar en el mapa on està. <laughs> I que no confonguen en el, en el Sella d'Astúries, tal, i i el RTC ja dona de veure Benidorm. <laughs> I de la gent, li parles de la gent... De categoria. <laughs> sí, sí. festes, no? Tot sí, sí, de, fe de tota festes ho saben tota tot, només que el Facebook està tot ara clar. <laughs> soltant els events. Sí, I això és una altra pregunta també, les xarxes socials eh, influeixen en el tema de la investigació? El, eh, LinkedIn o Twitter o Has notat que serveix per a, per a algo més nou? Per a divulgar un poquiu més, però, però jo crec que per a divulgar l'estat tan precari que té actualment la investigació. Uh mhm. -huh. O per a intentar a conèixer que realment la investigació és la base que probablement dona un futur sòlid a lo que és un país, per exemple. Uh mhm. -huh pense, eh? últimament eh, tu obres Facebook, obres Twitter i, i vius articles del país i la gent ho torna a compartir i jo veig que hi ha gent que ho compartís que no té res a veure en ciència però que ho han llegit mm -hmm. o sigui, pense que està arribant més a la societat sí, inclús en, te en televisió també pareix que sí. ara hi ha més, més notícies que, mm. que tenen que veure en això falta, falta encara mm. saber molt, en realitat sabem poc la gent de, de Sí, que, de divulgació científica, no? Sí. Mm. I, però tampoc n'hi ha un interès per, eh, no sé, de màrqueting, per a divulgar aquest eh, tipus de coses. No com a enrique, eh, no per a enriquir-se ninguna empresa, sinó per a mm. saber eh, què està fent-se. Hi ha algun tipus de treball així, de, algun departament que s'encarregue de... Eh, en, lo que és, en els centres grans sí que hi ha, per exemple, en el meu centre, en el, centre, en el CNB, sí que n'hi ha una persona encarregada d'intentar divulgar el que està fent-se d'una manera més propera a la societat. Inclús eh, estan portant-se els col·legis, eh, diferents instituts, perquè intenten veure què és el que està fent-se en el camp de la investigació, perquè tu es compta investigació, microscopi, la seva... Uh. Ah. i ja, però realment, quan tu estàs dins, veus realment tot el que hi ha Per això voltant. dic, per sensibilitzar a sí. la societat. que està cada volta més sensibilitzada en aquest tema, però falta, mm. falta Clar, és el que deia ell abans, que moltes voltes hi ha una notícia de que s'ha trobat una vacuna o s'ha trobat un experiment, però realment tarden molts anys en després poder-se mm. aplicar, per tant a voltes hi ha una notícia que, que vol ser molt impactant però realment no té efectivitat clar, en la clar. gent que estem vivint eh, ara. Exactament. Mm -hmm. Per tant, a voltes falta també un poc de rigor en aquestes notícies sí. més... Mm -hmm. I mm, pots contar-nos alguna anècdota de quan vas arribar a Madrid o algun... algo que tú digueres, pues yo que eh, maguera quedat yo, che. No, yo, <laughs> no, no, anécdota no, pero el que me recuerdo yo de arribar a Madrid es eh, lo que vais patir yo para poder acostumarme a la, a, a la no humitat. ¿Ah, eh, yo recuerdo ir del metro, no poder abrir el ulls, els ulls plorant, els llavis tallats, eh, sangrant, una semana, dos, y no <laughs> entender qué es lo que estaba pasando. eso es normal. Yo, yo pensaba que <laughs> ahora de ir el monto, pero debe de ser. <laughs> Siempre, siempre. Además, recuerdo como la sensación de... Uf, A Además, que va, a venir en agosto. No, juliol, después septiembre. Ah. Era como un poco una, calor espectacular. Y eso, m'ha clavat. <laughs> I quants anys fa? Que no, crec que no t'ho hem preguntat. Cinc. És el quint any que estic allà. Però tampoc fa molt, però... No sé, sí. Home, cinc anys. Sí que fa, sí que fa. No. Mm. <laughs> Segons com ho mires, per a mi sí que fa. Home, en la vida d'una persona de 30 anys, 5 anys encara són molt, no? Sí, clar, clar que sí. sí. Clar que sí. Mm. Bueno, per la meva part, res. No sé si David Eh, no, és que és una conversa pregunta? que podríem estar... Clar. Saps que s'allargaria in, infinitament. És de veres, és que tenim, tenim sort en els convidats que sí. tenim en este, programa, en este programa. I sempre es passa, es passa el mateix, que eh, volíem, voldríem exprimir i, <laughs> i saber prou més coses. Però bueno, de moment ho deixem així. Esperem que es vagi molt bé, que continuï anant, anant bé que vingues per així, no mos oblides. Sí. <laughs> que sent que és Gabilo Ràdio sí, sí, <laughs> i sempre. continues difundint-ho. I agrair-te que hagis vingut a estar amb vosaltres un ratet. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Jo voldria, per a finalitzar, eh, enviar un fort eh, abraç i un salut a la meva barraca, l'escàndol, que fem 20 anys en guany. Ai, enhorabona, molt bé, molt bé. Sumem a aquesta abraçada. 20 anys. <laughs> Molt bé. Sí, sí. Gràcies, Vicent. Vinga, adeu. Per a despedir-nos d'aquesta coveta, us deixem amb una cançó de Sau, que parla de la incapacitat d'alcançar la lluna i que podem extrapolar a qualsevol història d'amor o objectiu que parega impossible. A més, fa referència en una frase al diàleg de la pel·lícula Blade Runner. Cadascú que l'escolte com vulga. Amb tots vosaltres i per dir-vos fins la pròxima vegada, us deixem amb Boig per tu. knows the whisper